حالا یک اصطلاحی که در کتابها بکار میره یا گاهی گاهی برای بعضی دوستان آشنا هست میگن فرائض نماز اینها هستند در فرائض نماز گاهی گاهی میگن که شوافی گفت فرضه اما احناف میگن واجبه یا فلان مذهب گفته فرض احناف میگن که واجبه یک اصطلاحی هست داخل شریعت بنا واجب و فرض بعضی از ائمه و بعضی از علما به وسیله حدیث که خبر واحد باشه رواتش هم یه نفر بیشتر نباشه صحابی که تابعی که تابعی که بیشتر نیست حدیث روات کرده میشه نبی کری امر که فرانکار انجام بده اونها میگن با این حدیث هم فرضیه ثابت میشه احناف میگن برای ثبوت فرض باید احادیث متواتر یا قرآن باشه احادیثی باشند که مشهور متواتر قابل انکار نبای باید میگن ما فرضه با اون حدیث چیزی ما ثابت میکنی که اونها میگن فرض ما میگن واجب اونها میگن فرض ما میگن واجب حالا فرق بین فرض ما و واجب اونها چیه انسان تا زمان اصطلاحات ندونه همیشه در مغالطه میفته اشتباه میکنه اما هرگاه از اصطلاحات باخبر شد خود به خود جلو مغالطه هم گرفته میشه همون چیزی که رها میگن فرد واجب ما هست واجب چیه؟ حکم در نزد ما چیه؟ واجب ما اون میگه فرض عملی یعنی میگه واجب عملا فرض کسی ترک واجبی کرد در نماز تر شد نماز ناقص باید با سجده صبر کامل میکنه اگر واجب قضا شد باید قضاش بیاره از گردن ساکت نمیشه واجب این فرض یعنی در عمل این فرضه هیچ فرقی با فرض نداره اما به اعتبار اعتقاد ما میگیم واجبه اگر کسی منکر شد کافر نمیشه و کسی منکر فرض شد کافر میشه به اعتبار اعتقاد ما میگیم واجب چی است واجبه فرض نیست اما در عمل فرضه یعنی به صورتی که فرض کسی وتر نخون یا اشار نخون با قضا بیاره وتر ما میگه واجب قضا بیاره پس واجبی که ما میگیم اون همون فرض, عملی هست یعنی بدون این عمل نمیشه بدون این تمام نمیشه نماز نمازش ناقصه پس جا جای ما میگه واجبه اعتراض میکنه حدیث سمدی نگفت واجب نمیگه فرض یا حنفیان چیزی گفتن الله یک سری اشکالاتی که روی ما میتازند و دروغ نسبت داده میشه چه مغالطه انداختن در اصطلاحات هست اصطلاحات با خبر نیستن نمیدونن چجوریه به فلانی طور میگن در حالی که با میگیم این چیز حکم فرض عملیه اعتقاد فرض نیست چرا چون که این وسیله خبر واحد ثابت شده شخصی داخل شهر مدینه نوره خانومی طلاق گرفت به وقت طلاق گرفت به توی گوشه از شهر بدیل زندگی می تو روستایی نبی کریم منتقلش که داخل شهر رو توی خونه گو اونجا سه بشه تا تاک ادت تمام میشه اسم خانم بو فاطم انتقیس بیا بیارا این نبی کریم منتقل کرد تله میراسی که نفقی که نبی کریم جواب شده دو نگذاشت بعدها در زوار حضرت و این مسئله پیش اومد بعد بعضی گفتن کسی که طلاق داده میشه نفقه ادت و سر روی کی نیست روی شوهر اول نیست گفتن چرا نیست گفت چون فاطمه بنت قیس طلاق گرفته و نبی کریم برای اون نماز کنید واجب کرده نه نفقی حضرت عمر ابن خطاب فرمودند که عجب آیا ما حکم قرآن را حکم قرآن را به وسیله گفته خانم ترک کنیم نمیدانیم درست گفته یا اشتباه گفته شاید فراموش کرده اون یه خانم داره قول نقل میکنه نبی کریم نبی کریم بابا این کارو کرد فورا میگه که آیا ما به خاطر یه خانم که فراموش کرده یا فراموش نکرده حکم قرآن ما تغییر بدیم اونجا بو حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنہ گفت این ما نمیپذیریم و خود این حدیث داخل کتاب صحیح مسلم آمده است پس وقت یه نفر روایت میکنه اقرار باشه با قرآن هم بگیم فر ثابت میشه با حدیث یه نفر روایت کرد بگیم فر ثابت میشه پس فرق بین قرآن و بین حدیث باقی نمیمانه در, حال در حالی که احادیث داره مراتبی هستن متواتر از مشهور از خبرواهی وقت درست باشن حکم هر کدام جداگانه اگر بگی خبر واحد حکمش همونه با مشهور برابره مشهور با متواتر برابره پس چرا داخل اصطلاحات را فرق گذاشته چرا در متواتر فرق میگذاره متواتر تعریف میکنه این متواتر حکم چیه قطعی هست مشهور قطعی است اما خبر واحد بگن زنی هست چرا حکم روی حدیث اومده خود این فرق برات در, با در باب احادیث علامت رتبه های احادیث برسوده پس برابر احناف میگن چیزی که با خبر واحد با یک حدیث ثابت میشه اون حکم واجب یعنی فرض عملی کسی نکد گناهکار میشه کسی نکرد نماز ناقص از اونو باید نماز رو ایاده بکنه